Gurekin eh, Misel Osafren, Kintoa Sormarkaren eh, presidenta eta Xerri eh, Hazlea, Egun hona? Beraz, berria dinda asteart untan, Europar batzordetik, Kintoa Xingarrak, AOP Sormarka eskuratu duela. Oda, ba, Misel Osafren, uste dut, bazuela bultia bate, Sormarka hori igurikatzen zinutela, berri ona izan behar da zuendako. Be, ba, berri hona biztan da, hau zehar ditxekin indira irurte, eta ara, AOP, e, eh, Europar e, hori, horren behagin hauden den, bon, izan da. Be, bon, ez da, orduko plazegura, zen ordeon okan genilaik, eh, baitzen gen gana genila, eta zen, zen baina, ara, orai, e, biztan da egiten du, zeren AOP hori ez ardietxe iz, galtzen ginen uh, sormarka, hauzea. Beraz, uh, biztan da, biztan da beti plazera egiten dila burura ino joaitea desmartza horretan. Mm Bait padakoa zinuten, AOP hori, errandu zuen bezala, hauzea galtzeko tantzin ez zer da bien arteko desberdintasuna? Badea desberdintasunik azkenean? Be, egun, uh, guziak, salbu arnoak, uh, AOP bilakatzen dira. Eta ah, Europa ah, batzordeak ez badu emaiten haupearen ah, baimena, hauzeak galtzen da. Beraz, denak egun ez da hauzeik, ez da salbu uste eh, ahnotan. Eta beraz, haupearen ukaiteko aldiz behar da hauzetik pastu. Ara. Nola defendatua izan da, eh, Euskal eh, Bakintoa e, eh, Xingarra, zure ustez, Europan, zuek duzue egin edo nola pasatu da? be nahi bauzu uh, txosten bet bera da, haoziaina, eta gero, Europako batzordean pastu haintzin, uh, egiten dituzte galdera gehia goxau, ez dugu hainiz galdera baita ezpa daukan, eh? eta aski sinpleak, eta ara, mehalare demora hartu du, Me, bon, aski, aski, aski aisa, aski pastu da, nare. Horrek gara Bai, bai. Horrek egin nahi du, uh, Europara ino ezaguna dela, azkenean uh, kintoa xingaja? Be, sogo guztiek bezala, behaute Europan pastu eta, ara, Europako bat zordean pastu da. Ingesta publikoa genute Europako egizuma guztietan, eta ez da oposizioneik izan. Eta beraz, ara, orai, eh, gaitasuna bederen badu ezaguti izateko, gero, <laughs> ez Europara ino zautieden badu. Badu lan, orta nahintzeo, den Europan hautazteko. Ba, Ero, pako batzordia bereina, ezagutzen du, badaki badela. Ba, hori, jadanik ez da guti, eh, hori tarazten aldugu gure entzule jala ere, eh, zer den eh, kintoa xingarra eh, eta zerrekin eh, lortu zenuten jadanik eh, hauze eh, sohmarka zein diren baldintzak? Bo, baldintza nagusiaka abisena arraza, eskualtxerri arraza, eh, arraza purrean behar doa, Eta gero, behar da, amabila itez azia izan, eta hilzen aldeeno. Behar du kampoan gizendia, eh, bederen bosti laiteta Kampoko ere muak behaute bai ezatiak izan, eh, nan zerrandei edo pence eh, kriterioa batzuan arabera, behar dira arbolak eta hainitz bela, beren uh, aratzen da hainitz uh, pintoa Eta baimen baten ondotik piskata nuan bezala, txerria egiten den ere muak bai ezatia dira bostortzen dako. Baskak ere behaute gehiena, eunanako iotzen eta behaute bihiak, ekoiztiak, hemen eh, gure ere muan, eh? eh berre oita amar bat errik egiten aldute hori, eh, iparaldeko eunta berre oita gehi beste iruten oita amar bat erri, hauzuak, lehen hauzuak hor, historikoki egiten zen ere biharno parte batetan, Ara, eh, gero hori segian egiteko eta xingagan egiteko ara, badira beste baldintzaka, ala ka eh, behar dila bederen amabila itez, kanpoko aizeaikin uh, eh, xukatia, eta behar du oinbeste pizu, uh, segiek behar du egun kilo gutienez, eta amar kilo gutienez freskoan behar du xingagak, eta ara, gero badira beste baldintzak, baina hori dira. Horokozki bai. okay. Eh, behar da hainit denbora, eh? eh kintua xingiak baten eh, AOP eskuratzeko, behar da hainit denbora, behar da uh, ardura itzentu amostilaite iltean, eta gero beste, beste ardura oitala huilaite, zerren pizuaren arabera esukatzen da ere denbora hartzen da pizuaren arabera, eta ardura gertatzen da oitala huilaite esukatzea. Gehienak oitala huilaitetan, txukete dira eta egan nahi baita ara kasik berroi iraite iru urte eta pasa eitkuntela ara sortzetik eh, burura inota ara o, txukatzea horrek ere maiten dako guztu gaitza eta ara piskat baldintza hundienak. Hordan, uh, eh, eh, horret gira ala ere nola aldudeko ibarretik berriz dintzen, eh? Euskal Serriaren uh, eh, salbatzea eta garapena, uh, erraiten alda, garapena hondia ezagotu duzuela azken urte urteuntan, izan uh, kopuruaren aldetik, ekoizpenaren aldetik? Be, susto txormarka ukan ezkioz, 2006an ukantzen ahoste uh, hori, eta egia, uh, zarri ginoen biltzaren hausiaen bost urtein dako presioa urte guziz piskat datuz. Eta desazio bat eh, hartu genin, eh, behar genila, um, eh, kari usau saldu esin gara, sormarkak karriko baitzin, karri, karri baitu ere, eta ezagupen bat, eta erosleari, eta duku egia presio hori zinkatu dugu dako eta urte guziz datuz. Bai xerrikuti nahin eta bai xerriaren presioa. Eta egia horrek uh, garantiak hartzen du laborariek, laborariek ez dute eh, ikusten, eta gazteak handana bat sartu zauzkiu, eh? handana bat bai sortzaileak, bai gizentzaileak, eta horrai atxemaiten dugu gaztetan plantatzen da eh, sortzaile gizentzaileak biak, eta bien artean egia ateatzen dena dela, ara, eh, soldata polit bat, eta hori buruz, eh, badira berriak nare sartu direnak. Gizentzailean dana bat sartu da ere, zaileak, eta ere sartu dira, hori ere biziki hona da gure sormarkaren zat, transformatzaileak sartu dira. Mementuan bost transformatzaile, nola egan artisau eh, gisakoak uh, badira, eta uh, oita bost edo sei uh, etxemuzkin transformatzaile, mozkin egile, Eta ere, beste bi eh, transformatzaile, eh, bi beste bi busek berri entxeok sartuko dira. Eta hori ere, uh, da, ara, etxe alda, hainit lekutan gure ere moan, kintua, uh, uh, kintua singarra, kintua freskoa. Hmm. alda, beraz, zinezko ekonomia bat sortua dela kintua singarraren inguruan? Bon, kipiagira, lahatu noi, uh, noi bat kide gira, irtu eta amoz bat azle. Baina eh, bai, eh, kasik zuha marka haukan ez dut, eh, kasik doblatu da, kopurua, eta azteko tonaza, eta araz egiten dugu emeki emeki. Erten alda, zuha marka bat ukaitea ekin, lana haundi bat egin dela, baina ere lana hasten dela. Eta orai egira goguetan nola, nola obeki ara, kalitatea iburuz beti joan, kantitateak menperatu eh, bai etxaletan eta bai eh, eh, kantitateak orokorak ez dain sobera izan, ez dain sobera kimik izan. Eta denak egin kolektiboki geroa iburuz segi segidezan e, gazten, gazten, gazten emaitzen emaia instalatzeko eta ere uh, ortaik bizitzeko laborariak ortaik bizitzeko gizanoa. Mm -hmm. Eta hainit uh, eh, hartu ditugu, hori bat neugri hartu ditugu piskat eh, zentzu ortata, hartengo biltzak nagoziana, eta kopuruak ara, e, piskat neugzeko mm, menperatzeko, eta kalitatea iburuz hartzeko, eta horai hartzean bezala ere partekatzeko uh, singarrak, ekartzen duen uh, irabazia. Mm -hmm. Denen artean. Untxa da. Uh, mil esker, mizelo zafren, berri hona, azteko, eh, kintua za, eta opea eskuraturik, orai, uh, orai arte, ere mandu zuen lana segitzen eh, alko baitu zuen, eta hobetu zuke espikatu bezala. Mil esker gurekin izanik. Eh? Mil esker zier.